Բարև հայրենակիցներ։ Այսօր փետրվարի 16-ն է օրը ուրբաթ։ Տեղական ժամանակով 15-ից է 15 րոպե։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնելու է Մարգարիտ Աղուշունցը։ 2016 թվականի համեմատ նախորդ տարի Բամբակյա կտորեղենի արտադրությամբ զբաղվող Արցախյան Սանդերկ ընկերության արտադրության ծավալները նվազել են։ Մանրամասները ընկերության տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանի հետ զրույցում։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկարեջում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Thank you. Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Մոտ ապագայում Դուբայում անօթաչու թռչող տաքսի կգործարկվի։ Համապատասխան նախագիծը ներկայացվել է Դուբայում անցկացվող համաշխարհային կառավարական գագաթնաժողովի ժամանակ, որը նվիրված է արդյունավետ պետական կառավարման եւ կյանքի տարբեր ոլորտներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման հարցերին, հաղորդում է 10-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ նոր տեսակի տաքսի գործարկելու նախաձեռնողը Դուբայի ճանապարհների եւ տրանսպորտի վարչությունն է, որը համագործակցության է հրավիրել գերմանական Volocopter ընկերությանը օթային տաքսին կհամապատասխանի անվտանգության եւ ապահովության բարձր չափանիշներին, հավաստիացրել են վարչության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով փոխադրամիջոցը կգործի GPS նավիգատորի հիման վրա աշխատող հատուկ երթուղիների ծրագրավորման համակարգով։ Նշվում է, որ տաքսու տեղաշարժը կվերահսկվի ցամաքից օպերատորը։ Հատկանշական է, որ օթային տաքսին կաշխատի էլեկտրականությամբ։ Նախագծի համաձայն թռիչքի առավելագույն տևողությունը կլինի 30 րոպե, առավելագույն արագությունը 100 կմ/ժ, իսկ առավելագույն բարձրությունը 2000 մետր։ Օթային տաքսին հնարավոր կլինի պատվիրել սմարթֆոնի միջոցով։ Ընդ որում փոխադրամիջոցը վայրեջ կկատարի ժամանակին եւ նշանակման վայրին հնարավորինս մոտ։ Հնարավոր է առաջկայում Twitter-ը կայքում փոփոխություններ կատարի։ Twitter-ի գլխավոր տնօրեն Ջեք Դորսին ակնարկել է միկրոբլոգների կայքում առաջիկա փոփոխությունների մասին, հայտնում է Independent-ը։ Նրա խոսքով օկտատերերը եւ գովազդատունները Twitter-ն օգտագործման համար չափից ավելի բարդ են համարում։ Դորսին նշել է, որ ցանկանում է Twitter-ը բարձեցնել եւ օկտատերերին առավել անհատականացված փորձ տալ։ Նա հավելել է, որ կայքը շատ ծանր է համարում։ Դորսին ասել է, որ Twitter-ը հիմա կենտրոնացած է տեսանյութերի վրա։ Մենք խցանվել ենք տպագրության վրա։ Տեքստի ուժը ցնցող է, սակայն որոշ իրավիճակներում դուք ցանկանում եք պատկեր կամ տեսանյութ տեսնել եւ ինչ որ ավելի գրավիչ բան, ասել է նա։ Դորսին նաև հույս ունի տեսակոնտենտն օգտագործել եկամուտ ստանալու համար։ Տեսանյութը մեր ամենաարագ աճող կոնտենտն է, ասել է նա։ Ռոբոտաշինության ոլորտում մասնագիտացած Boston Dynamics ամերիկյան ինժեներական ընկերության ստեղծած շան տեսքով ռոբոտը նոր հմտություններ է ձեռք բերել։ Մշակողները սովորեցրել են նրան ինքնուրույն բացել դուռը, այնուհետև պահել այն ուրիշների համար։ Ինչպես նշում է The Verge, մինչ այդ ռոբոտը կարող էր բացել դռները միայն կոպիտ ուժի կիրառմամբ, հրելով այն, սակայն այժմ ռոբոչունը մանիպուլատորների միջոցով գտնում է դռան բռնակը, իջեցնում այն այնուհետև դեպի իրեն քաշում դուռը։ Boston Dynamics-ի YouTube-ի ալիքում հրապարակված տեսանյութում երևում է ինչպես է ռոբոտն արագ մոտենում դռանը, այնուհետև հայտնվում է երկրորդ ռոբոտը, բռնում բռնակը, զգուշորեն բացում դուռը, առաջ թողում առաջին ռոբոտին, այնուհետև գնում նրա հետևից։ Apple-ը դարձել է աշխարհում ժամացույցների ամենախոշոր արտադրողը։ 2017-ի վերջին երամսյակում ընկերությունը վաճառքի ծավալով գերազանցել է Շվեյցարիայի ամենահայտնի ապրանքանիշներին՝ Rolex-ին, Omega-ին եւ նույնիսկ Swatch-ին միասին վերցրած։ Նման տվյալներ հրապարակել են ոլորտի հետազոտողներ Canalys-ը եւ IDC-ին, ինչպես նաեւ Շվեյցարական ժամացույցների արդյունաբերության ֆեդերացիան։ Արդյունքն հատկապես տպավորիչ է հաշվի առնելով այն, որ Apple-ը ժամացույցներ է արտադրում ընդամենը 4 տարի, հայտնել է Hightech-ը։ Հետաքրքիր է, որ ընկերությունը առանձնապես չի գովազդում Apple Watch-ը։ Ընթակառակը Apple-ի կայքում այն այլ ապրանքներ բաժնում է գտնվում։ Շատերը վստահ էին, որ դա հատուկ է արվել, ոչ այդքան հաջողված ապրանքներին ուշադրություն չհրավիրելու համար։ Սակայն 2017 թվականի վերջին երամսյակը ցույց է տվել, որ եկամուտների աճի եւ վաճառքի 50%-ը ավելացել են։ Ըստ Tim Cook-ի Apple Watch-ը երբեք այսքան հայտնի չի եղել։ Այսքանն այս շփատվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ your name. lagoon Ձերքերիս կաթում է ու հոսում արտնանա you to know. You tell this world. scream. You're not alone. You're not alone. írtam, hol kiakcsik, elemi pár. խորոհոդի գաղճիկ բարի բարի սասնա խորոհոդի գաղճիկ հելնի բարի հելնի բարի սասնա խորոհոդի գաղճիկ բարի բարի սասնա խորոհոդի գաղճիկ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Փետրվարի 15-ին մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը ազգային օպերայի թատրոնում կայացավ Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի հերթական համերգը, որի ընթացքում առողջական խնդիրներ ունեցող եւ դրանք հաղթահարող երեխաները հանդես եկան իրենց սիրելի արտիստների հետ։ Երեխաները զուգերքեր կատարեցին Արթուր Գրիգորյանի, Հայկոյի, Արամեի, Սոնա Ռուբինյանի, Սիլվա Հակոբյանի, Ռազմիկ Ամյանի եւ այլոց հետ։ Համերգում ներգրավված էին նաեւ կռունկ պարային անսամբլը, Երևանի քաղաքապետ դատարանի մանկապատանեկան կենտրոնը, Գագի Գինոսյանի խումբը եւ ուրիշներ։ Հիշեցնենք, որ նվիրիր կյանք հայկական հիմնադրամը հիմնադրվել է 2009 թվականին եւ նրա նպատակն է օգնություն ցուցաբերել օնկոլոգիական հեմատոլոգիական եւ այլ ծանր հիվանդություններով տարապող երեխաներին։ Երեք Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի Չժան Հայոն նվագում է Մոցարտ խորագրով համերգը, որին մասնակցել է նաև Չինաստանից ժամանած դաշնակահար Հայոու Չժանը։ Համերգը ղեկավարեց Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի ղեկավարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Հայոու Չժանը, ով Հայաստանում առաջին անգամ է, ընդգծեց՝ միշտ հետաքրքրված է եղել վաղնջական արմատներ ունեցող հայկական մշակույթով Իրավոք այս անգամ ժամանակը սուղ է ու չի բավականեցնի ցանոթանալու հայկական հրաշքներին, բայց միուս անգամ անպայման կլրացնի այդ բացը։ Այնուամենայնիվ Չինացի երաժիշտը հասցրել է համտեսել ու հավանել հայկական խորովածը։ Չինաստանում դասական երաժշտության մեծ տարածման պատճառներին անդրադառնալով 33-ամյա Հայո Չժանը նկատեց. 80-ական թվականներին դասական երաժշտության նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ չէր, բայց վերջին 20 տարվա ընթացքում, երբ երկիրը տնտեսական վերելք ապրեց, հետաքրքրությունները մեծացավ նաև մշակույթի հանդեպ։ Այսօր շուրջ 50 միլիոն դաշնակահար ունի Չինաստանը, սակայն երաժշտական միուս գործիքների նկատմամբ հետաքրքրությունն այնքան էլ մեծ չէ։ Ինչպես երաժիշտը վստահեցրեց, ի տարբերություն այլազգերի չինացի ծնողներն իրենց երեխաների երաժշտական կարիերայի համար մեծ գումարներ են ներդնում, վստահ լինելով, որ նրանք բարձր բեմեր են նվաճելու։ Մեզ մոտ ժամանակին երաժշտական ռուսական դպրոցներ էր տարածված, բայց վերջին 15 տարիներին շատ շտատների ամերիկյան համալսարաններ դիմեցին։ Ես ընտրեցի Գերմանիան, կարևորելով այն փաստը, որ գրեթե բոլոր մեծագույն կոմպոզիտորները գերմանացիներ են ու նրանցից առավել շատ սովորելու բան կունենամ։ Ուզում էի գնալ այնտեղ, որովհետև դասական երաժշտության արմատներն են, հավելեց Հյուրը։ Հայ կոմպոզիտորներից շատ լավ գիտի Արամ Խաչատրյանին, խոստովանում է, բոլոր չինացի երեխաները նվագել սովորելու ժամանակ օգտվում են Խաչատրյանի դաշնամուրային մանկական ալբոմից։ Ու թեև ծանոթ չի կոմ Կոմիտասի ստեղծագործություններին, բայց այսուհետ Վահան Մարտիրոսյանի աջակցությամբ այդ բացը կլրացնի։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի մեկնարկին մնացել են հաշված օրեր։ Փետրվարի 19-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում հերոստադիտողները կկարողանան հետևել առաջին կիսաեզրափակիչ համերգին։ Այդ օրը ելույթ կունենան Գևոր Խարությունյանը, Անգելը, Լուսինե Մարդանյանը, Ժաննա Դավթյանը, Մհեր Արմենյան, Նեմրան, Հայկ Կասպարովը, Թամար Կապրիելյանը, Ռոբերտ Քոլոյանը եւ Գաթա Բրենդը։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծի երկրորդ կիսաեզրափակիչ համերգը տեղի կունենա փետրվարի 22-ին, որտեղ հանդես կգան Մարիա Սիկրետը, Արման Մեսրոպյանը, Կամիլ Շոուն, Սուրեն Պողոսյանը, Ալտերնատիվ Բենդը, Ամալիա Մարկարյանը, Տյոմը, Սևակ Խանաղյանը, Մարիամը եւ Հասմիկ Շիրոյանը։ Եզրափակիչ փուլում փետրվարի 25-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում կմրցային այն 10 մասնակիցները, որոնք կընտրվեն հերոստադիտողների եւ միջազգային փորձագետների մասնագետներից կազմված ժյուրիի 50-50 հարաբերակցությամբ քվեարկության արդյունքում հաղթողը կներկայացնի Հայաստանը Եվրատասիլ 2018-ին։ Այժմ լիա Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վան քաղաքում այս տարվա ապրիլին նախատեսվում է բացել Վանի թակավորության պատմությանը նվիրված թանգարան։ 54000 քառակուսի մետր տարածքի վրա կառուցված եւ շուրջ 100000 պատմական նմուշ պարունակող թանգարանի շինարարությունը ֆինանսավորել է Թուրքիայի մշակույթի նախարարության կողմից եւ կազմել ավելի քան 263000 ԱՄՆ դոլար։ Հայտնի է, որ թանգարանի համար երկար ժամանակ նմուշներ են հավաքել շրջակա տարածքներից։ Վանի պատմական նշան նշանակության կառույցների ու վայրերի ցանոթագրության մեջ թուրք հեղինակները մեծ մասամբ խուսափում են տեղի հայկական անցյալի մասին կարևոր նշումներից։ Հայտնի բրիտանացի կինոքննադատ Փիթեր Բրեդշոուն կազմել է բոլոր ժամանակների 5 լավագույն դերասանուհիներից կազմված ցուցակը, որոնք արժանացել են Օսկար մրցանակի լավագույն դերասանուհի անվանակարգում։ Լավագույն դերասանուհիների ցանկը գլխավորում է ամերիկուհի Մերիլ Սթրիփը։ Ամերիկուհին 3 անգամ դարձել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի հեղինակավոր մրցանակի դափնեկիրը։ Դերասանուհու նվաճումների շարքում Բրեդշոուն ընդգծել է նրա դերակատարումը Սոֆիի ընտրությունը ֆիլմ ֆիլմում։ Բոլոր ժամանակների լավագույն Օսկարակիր դերասանուհիների հնգակում ներառվել են Էլիզաբետ Թեյլորը, Ինգրիդ Բերգմանը, Ջոան Ֆոնտեյը և Ֆրանսիս Մակդորմանդը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Thank you. Անում իր հետ անում է վարկյանները թանկ Որ լիանում են, միանում են, միասին արդեն կոչվում են կյանք Ոցե գործերը միշտ են շատ են ընկերներ կան կարևոր ու թանկ Բայց մորանում ենք, որ սպասում են տանը, թե երբ ետ կգա Ուշը հիմա ես գնամ տուն Չլացի իմ սերը թակում Աչքերը տաց, մի քիչ նեղված Ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց Ուշ է գիտեմ, գնում եմ տուն Որ չմնա իմ սերը արդում Հասնեմ գրկեմ նրան, ամեն ինչ մորանամ Նրա կողքին անվերջ մնամ Ուշ է հիմա, ես գնամ տուն Որ չլացի իմ սերը թակում Աչքերը թաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց, ուշ եկի ամուրը լինեմ պիտի գամ միշտ քեզ մոտ Ամեն րոպե ու ամեն ժամ մտքումս դու ես ու մի ջերմ կարոր Դե մի լացիր դու իմացիր մի մորացիր սիրում եմ քեզ միայն Աշխարը ժպիտով քոչեմ փոխի թե գուզ գետ մեկ վարկյան Ուշեհի Ասում որ ասեմ դե դուր է բաց Ու չգիտեմ գնում եմ տուն Որ չմնա իմ սերը արտուն Ասնեմ գրկեմ նրան ամեն ինչ նորանամ Նրա կողքին անվերջ մնա Ու չէ հիմա ես գնամ տուն Որ չլացի իմ սերը թակուն Աչկերը թաց մի քիչ նեղված Ինձ է սպասում որ ասեմ դե դուր է բաց երթած, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց, ուշը գիտեմ, Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ 2016 թվականի համեմատ նախորդ տարի Բամբակյա կտորեղենի արտադրությամբ զբաղվող Արցախյան Սանդերկ ընկերության արտադրության ծավալները նվազել են։ Մանրամասները ընկերության տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանի հետ զրույցում։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Բամբակյակը Տորեղենի արտադրությամբ զբաղվող Արցախյան Սանդերկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նպատակադրում է ընդլայնել արտադրատեսակներն ու իրացման աշխարհագրությունը։ 2016 թվականի համեմատ նախորդ տարի արտադրության ծավալները նվազել են, ինչը պայմանավորված է տրանսպորտային ծախսերի եւ հումքի գների աճով, հետեւաբար իրացման ծավալների կրճատմամբ։ Ընկերության հիմնական խոշոր պատվիրատուն շարունակում է մնալ պաշտպանության բանակը։ Մետաքս կոմբինատ ընկերության տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով իրենց արտադրության ծավալները գերազանցում են տեղական շուկայի պահանջարկն ու սպառման ծավալները, ուստի հետագա ընդլայնման համար աշխատում են արտահանման ծրագրի շուրջ։ Բացի այդ, կշարունակեն կատարելագործել արտադրական գործընթացի կազմակերպումն ու տեխնոլոգիան։ Ֆաբրիկան այժմ ունի 30 աշխատակից, հանրապետական նվազագույնից 10%-ով բարձր նվազագույն աշխատավարձով։ Տեխնոլոգի հավաստմամբ նոր հաստոցների ձեռբերումից ու արտադրության ընդլայնման ծրագրի իրագործումից հետո նոր աշխատատեղեր կբացվեն։ Յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր արտադրություն ունի իր խնդիրները 16 թվականի հետ համեմատած 17 թվականում երևի ավելի շատ խնդիրներ հաղթահարել ենք որովհետև ինչքան գնում է այնքան ավելի ենք հմտանում մեր աշխատանքի մեջ այսինքն արտադրությունը ավելի է զարգանում ու պատվերները ավելի լայնվում են ոչ թե շատանում են այլ բնույթը փոխվում է այսինքն տարբեր տեսակի նոր պատվիրատուներ ձեռք բերեցիք անցած տարի Պատվիրատուները անընդհատ փոխվում են, այսինքն նորերը գալիս են, հիները նորից վերադառնում են։ Մասշտաբները գրեթե նույնն են մնում, բայց այս տարի ուզում ենք on-line-ենք, նոր արտադրություն մտցնենք մեր գույություն ունեցող արտադրամասի։ Ինչ այդ մեր կարի ֆաբրիկան աշխատում էր մի ուղղվածության վրա, հիմա փոխում ենք ու ուզում ենք այլ ուղղություններով on-line-ենք որը մեզ հնարավորություն կտա ավելի հմտանալ մեր աշխատանքի մեջ, ձեռք բերել նոր մասնագետներ, նոր աշխատատեղեր բացել, նոր ոլորտ մտնել, որը որ մեր համար նորություն է, բայց որը հետագայում մեզ շատ օգնելու է։ Այսինքն կունենանք նոր արտադրանք, կունենանք նոր արտադրանք, բացի նոր արտադրանք ունենալուց կունենանք նոր մասնագետներ, այսինքն նոր ուղղվածություն, հետագայում այլ պատվերների համար, այսինքն կունենանք արդեն հմտացած տեխնոլոգիա։ Հինը մնալու է, այսինքն ես որ հինից հրաժարվում ենք նորի համար, բայց նորը մեր համար ամենայն դեպս նորություն է։ հա։ Նշեցիք, որ արտադրանքը նվազել է, ինչի հետ է կապված։ Քանի որ չունենք տեղական հումք, այսինքն հումքը վերվում է տարբեր երկրներից, կապված է տրանսպորտային ծախսերի հետ, այսինքն տրանսպորտային ծախսերը շատացել են, կապված է շուկայում որոշակի գործոնների հետ, այսինքն բամբակի գնի բարձրացման հետ։ Տարբեր հանգամանքներ ազդում են հումքի գնի բարձրացմանը։ Հումքի գնի բարձրացման հետ գալիս է արդեն պատրաստի ապրանքի բարձրացումը, դրա հետևանքն էլ պատվերների նվազումն է։ Բայց այդ հարաբերությունը այդքան էլ շատ չի ու այդ հաղթահարելու է, այսինքն մենք կանք հիմա գործում ենք ու ավելի զարգանում ենք։ Ըստ հիմա 18 թվականին կշտկվի այդ բացը, որը որ եղել է 17 թվականին ու մի բան էլ ավել։ Ինչի շնորհիվ։ Նոր արտադրանքի շնորհիվ, այսինքն նույն բացի դրանից հիմա մենք փորձում ենք արտահանման ծրագրերը, այսինքն ապրանքի արտահանումը դեպի ԵՏՄ երկրներ մեր միակ խնդիրը, նպատակը արտահանումն է, քանի որ տեղական շուկան շատ փոքր է, նման մեծ արտադրամասի համար ծառողների քանակը շատ քիչ է։ Հիմա պետք է աշխատենք արտահանման վրա, որպեսզի կարողանանք եւ զարգանալ եւ ընդլայնվել։ Չնայած արկա խնդիրներին կարծես թե տարեստարի ավելանում է աշխատողների աշխատատեղերի քանակը 16 թվականին համեմատած 17 թվականին մոտավորապես 20%-ով աշխատողների քանակն է շատացել։ Այս տարի 18 թվականին պլանավորվում է ելի նոր աշխատատեղերի բացում։ Պայմանավորված է արտադրության ծավալների հետ, այսինքն ինչքան ոլորտները շատանում են, այնքան աշխատողների քանակը շատանում է բնականաբար, ինչքան նոր հաստոցներ են ձեռք բերում, այնքան նոր աշխատողների պահանջ ունենք։ Ներկայումս քանի աշխատող ունենք։ 50 աշխատող 30 աշխատող եւ 18-ին մոտավոր տվյալներով որքանի կհասնի։ Դա կապված է մի շարք գործոնների հետ։ Կոնկրետ այս պահի դրությամբ նոր հաստոցներ ենք պատվիրել, որոնք հաջորդ շաբաթ այստեղ կլինեն։ Այդ հաստոցները աշխատելու համար մեզ պետք է լինելու 3 բանվոր։ 18 թվականին արդեն 10%-ով բարձրանում է աշխատողների քանակը։ Ամեն դեպքում դա կապված է պատվերների հետ, ծավալի հետ, ինչքան ծավալը մեծանում է, այնքան աշխատողների քանակը մեծանում է, ինչքան նոր ոլորտներ են բացվում մեր արտադրության համար, այնքան բնականաբար աշխատատեղերն են շատանում։ Միջին աշխատավարձը աճում է։ Նշեմ, որ արտադրության մեջ մասնագետ պատրաստելը ամենաթանկ հաճույքն է, այսինքն դու կատարում ես մի շարք ծախսեր, ժամանակ ես կորցնում մասնագետ պատրաստելու համար, իր ժամանակ արտադրության համար դա գումար է, ու բավականին մեծ գումարներ են, այսինքն ժամանակ, որը դու ճունես, ծախսում ես, որպեսզի մասնակետ պատրաստես։ Աշխատանքի ես վերցնում մարդուն, ինքը աշխատում է, աշխատանքի ընթացքում իրան սարքում ես մասնագետ, այսինքն ինքը ստանում է աշխատավարձ ու աշխատում է ու աշխատանքի ընթացքում դառնում է մասնագետ։ Արտադրության մեջ չկա հասարակ բանվոր, այսինքն սա շինարարություն չէ, որ բանվոր լինի, սա արտադրություն է ու յուրաքանչյուր բանվոր ունի իր մասնագիտությունը։ Այսինքն ինչ որ բանով այդ մարդը զբաղվում է հատուկ արտադրությունում, եթե մասնագետ ենք պատրաստում, բնականաբար տարիների ընթացքում իր փորձի հետ միասին բարձրանում է նաև իր աշխատավարձը։ Այսինքն, եթե համեմատենք նույն մարդու աշխատավարձը, նույն մասնագետի աշխատավարձը 1 տարի առաջ եւ այսօր տարբերվում են։ Եթե կարի արտադրամասնային գործավարձային է, եթե ջուլհակային արտադրամասնային ինքը հաստիկային է։ Յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լավ մասնագետի աշխատանքը խրախուսվի։ Նվազագույն աշխատավարձը որքան է կազմում։ Նվազագույն աշխատավարձը մեր հանրապետության նվազագույն աշխատավարձից 15000 բարձր։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Բարեկամներ, բացում ենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Մրգերի օգտակարության մասին գրեթե բոլորը գիտեն։ Նրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ եւ միկրոէլեմենտներ։ Բոլոր մրգերն էլ օգտակար են, սակայն կան մրգերի մի քանի տեսակներ, որոնք պետք է որ մարդն ամեն օր օգտագործի իր սննդակարգում։ Բանան Այս միրգը օգնում է իջեցնել ճնշումը, նվազեցնում է սրտի հիվանդություններով ձեռք բերելու ռիսկը, կարգավորում է ստամոքսի աշխատանքը, նվազեցնում է թթվայնությունը եւ վերացնում է այրոցը։ Թուրինջ Թուրինջը գրգռում եւ ակտիվացնում է ախորժակը, նպաստում է մարսողությանը, օգնում է արյան ճնշման իջեցմանը եւ շատ օգտակար է լյարդի ֆունկցիաների խախտման ժամանակ։ Թուրինջ խորհուրդ են տալիս օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր ունեն մտավոր գերծանրաբեռնվածություն, օրգանիզմի իմունային համակարգի թուլացում եւ նրանց, ովքեր նորեն վիրահատվել։ Ծիրան Եթե դեղձի շրջանը չէ, ապա կարելի է օգտագործել ծիրանի ճիրը։ Ծիրանը մեծ քանակությամբ պարունակում է բետա-կարոտին, որը պայքարում է մաշկի ծերացման դեմ եւ օգտակար է տեսողության համար։ Չորացրած ծիրանը հարուստ է երկաթով եւ մագնիումով, որը հանդիսանում է օրգանիզմի համար էներգիա աղբյուր, բացի այդ թուլացնում է նյարդային համակարգը։ Մանգո Մեկ մանգոն իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին C, կանխարգելում է ատրիթի առաջացումն, օգնում է վերքի շուտ լավացմանը եւ իմունային համակարգի ամրապնդմանը։ Խնձոր Խնձորը պարունակում է մեծ քանակությամբ A, B եւ C վիտամիններ, սակայն մեր օրգանիզմը խնձորից արագ յուրացնում է նաեւ կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, նատրիում եւ ցինկ։ Պատահական չէ, որ խորհուրդ է տրվում խնձորը գեղեվով ուտել։ Այն մեծ քանակությամբ կվերցետին կոչվող հակաօքսիդանտ է պարունակում, որը մեր բջիջները պաշտպանում է վաղաժամ ոչնչացումից։ Պապայա Այս միրգը շատ հաճախ չենք հանդիպում խանութներում եւ այն կարելի է օգտակարությամբ համեմատել նարինջի հետ, սակայն papaya-ն իր մեջ պարունակում է 15 անգամ ավել C վիտամին։ Այն նվազեցնում է պոլիարտրիտի ռիսկը եւ իջեցնում է խոլեստերինը։ Խաչմերուկն է եթերում օրվա եթրաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Պիեր Բուգերը ֆրանսիացի ֆիզիկոս, հիդրոգրաֆ, աստղագետ, Ջամբատիստա Բոդոնին իտալացի հայտնի տպագրիչ, փորագրիչ, Ժյուլ Գաբրիել Ժանենը ֆրանսիացի հայտնի գրող, քննադատ, հրապարակախոս, Սըր Ֆրանսիս Գալթոնը անգլիացի հայտնի հետազոտող, երկրաբան, մարդաբան, հոկեբան, դիֆերենցիալ հոկեբանության եւ հոկեչապության հիմնադիր, ինտելեկտի առաջին թեստերի ստեղծողը, Վերա Մենչիկը անգլիացի հայտնի շախմատիստ, ցակումով չեխ աշխարհում շախմատի առաջին կին չեմպիոն չեմպիոնը։ Ջոն Մաքինրոյը ամերիկացի թենիսիստ 17 անգամ դարձել է մեծ սաղավարտի չեմպիոն։ Բարեկամներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Ձեզ հետ էր Արմինե Բաղդասարյանը։